Airwalker. Africa. Africa. Africa. All systems go. Oi hartzun irratian, Kiroles Blai, Jose Miguel Lopez. Miguel López, Kirol ez bai saioak, eixo? Eh, guardion urtsi. Guardion, guardion. Bai, giro, kristo giro azio, koiartzen aldian, eh? Bai, eta korri, korri txeko, egualdi pare gabia. Eh? Euski jartzeko ere bai, eta korri keitzeko ere bai. Dereko, bai. ja. Bai, bueno, ja ustut, eh konetatu ja, dugula ja. Bartzelonakin, jazta. Bartzelonakin, ja. Bai, Maitania Maitanea espeitia, oiartzu harra, eguardion. Eh, eguardion, eh, keixo. bueno, <laughs> zer de Barcelona Bartzelon aldean, segura li dago. Hemen, bete guzkilla. Bete guzkilla, kez osada. Bueno, guzkilla bete... betine... <laughs> Otzare bai, eh? otzare bai, eh? Otzare bai, eh? Otzare bai. Ez, ez, ez, ez, manga motzetan gaude, eh? Ah, bai, eh? Gaur bai, baina bueno, aurreko astetan otzein. Jo, gure bai, eh, manga motzetan, eh? Iezen otza du, baina... Bueno, gure ez de gure aldi jitzitxe, horteko joxelan dadak hau hemen oiartzen <laughs> bai, irratian. Horrela da, Jose Bueno, eh, maitane, azte... Burunetan, Espainiko txapeketa jokatuko zute, eh? Pista estalian. Eta ez tegiz, zemuz okiten zean, edo ze, alako, ze animo dituzun, edo zentzazi juak? Ba, bueno, ba, ondo, ez bai. dakit. Gogo asko ekin. Mhm. Eta uh -huh. ez dugu asko prestatu aurten pizte zalia, que uh mhm. -huh. jo aire librea magauz asko txugulako taula, eta orduan bi azte bakarra jatzi dugu entrenamenduak irizteko. Uh mhm. -huh. Orduan, bueno, ma goguakin eta bertzatetzen den. Bueno, bueno, ez da gutxi, lezi joaz ja edo txurbilo nola dago momentu ontan? Bai, ez, ondo, ondo, jadera ondo. pazia. Bueno, bai. ja, vale. uf, luze juntza izu, eh, gilazan, eh, uf. Ba, eh? justo, justo. Bueno, bueno, bueno, ez tegiz, ze partartuko duzu, triple saltoan eta luzeran, edo, edo bai. zertan, bai. bitan? Ez, ez, bai, bitan. Eta? Bera, bai, ja guzti gartu jo, ja, <laughs> ah, bai, baina guztua, zea, ez, o, bitan edo triple saltoan gehiago, luztua, ez, edo, ez, ni, ni normanean, ni eh, triple saltoa bakarra entrenatzen dut. Luzeratut ah. bat entrenatzen, orduan da bentsat da, bueno. un pasatiempo ondo pasatzeko eta disfrutatzeko. <laughs> Jo, egia eh, esan filosofia... Eta zure pasatzen batea, ba, atetzen dugu, eta bestela posna. Gustatzen zait filosofia hori emaitan, eh? Egia esan, primerakua da, oso ondo, oso ondo. Eta kero, bueno, gustatzen ere, hor eh, domineak lortzeko edo aukerak, izan gutu zuen ondileak, eh? Horre, batez ere triple saltoan, eh? Edo zer? Bai, biletan daude aukerak. Ba, Hortaguz, ez? Ba, ber minen bat atetzen dugun, eta urrezko goberima dago, ba, ubeto. Eta luz, luz, ba- luzer ere bai, e, bai? Zalt, deko saltu ere bai? Eh, Lu, luzeran zailagoa da. Zaila. Nien az, dedikatzen luzera itea eta orduan, hoi azten nian ditena, eta... Bai. Nago neska irabazingo, irabazingo duna, seguro, seguro, seguro, mundu maian oberen telkoa da. Ah, bai, nolizena du behar? Orduan. Bera Costa Montaner. Ah, bueno, jaro, bai. Uh, vale, vale. Eta baino baino sean eh, triple saltoan, bai, ez, aukerak eh, zein dia adirillo gorrenak hor eh, triple saltoan, sea, me eh? Ba bueno, ba, da kagu Patricia Sarrapio de la ba zarrena, eta esperientzi gehiena da kan neska marka hoena da kanare bai. Uh -huh. Orduan a ber. Ba bueno, Bueno, bentzator, geho gainea, gainea, eh, urtsi, beti deitzen jogu, <laughs> urte, urte betetzen ingurua, beti, bai, eh? Bai, <laughs> bai. Urtsi, marxua. Ba, aurra tentazte. Bai, bai, bai, bai, urte maizatik amak, izu programa segitzen dugu emigratian ere, eta <laughs> dena ezin balotu, eta zande, bueno, urte niko dugu alderantziz. Deitxiko dugu, txapek eta minelan oztikan, hogeita bi urte gaztea, leiztero baita iru, baina, ja, karo, bai, bai. zema eta e, urte gehiago ere, aderi jo igual, gorruk, ez? Edo zer, kontra jo gorruk eh, ez da, oi, ez. de gauzatzen azkenean beti topatzen jut berdinak. Berdinak. Oida, ba, gehot Oida, jota edade gehiago dakagun dakaten ean, bai. nire esperientze gehiago dakat, ah. eta ere, bai entrenamendu gehiago, dut bizkarrian. Ah, zondo. Ordu noin notatu iten da. Claro. Ez da iguala, amazazio mezatzurtekin, mhm. kompetizia edo mm -hmm. edukin. Ja, eta... Edo hogeita marrekin ez da iguala izango. Bai, seguru, Be. seguru. Eta gazteekin ere, zuen ikazua gaztea zea, e, eh, junior edo gazteen e, parte hartzen zu ere, gaztea, oia, elduekin ibiltzen zea gehien bat, edo nola? Ez, nila aurten aurtzen absolutan az, kategoria ah. zea latu dut eta jazta, ah. jazta, jazta, Ah, o sea que ya sea absoluta ya, ¿eh? Bai, bai, lehenen urtia. Lehen Osa, mestreno. Mestreno, oso, do. Badakitor, zabadelen eh, izan duzutela hor proba batzuk, eta nahiko ondo, Eh? Ez dut, marko nena, eh, lortu duzula, urte ontako edo nola da asuntua? Ba, bueno, eh, lehenengo triplea eta junintzen, eta, ba, bueno, bai, ba, Espainiako aurtengo markeiko bena inon. Bueno. No, bueno, lengua aztean beste neska batek intzun, así que <laughs> bigarren guak Bueno, ordu, bueno, iak da hor, eh, oso purrukatu badagola, ez? Eh, zuekin bat inez degite Euskalduna gehiago baden hor eh, triple saltoan edo luzeran eh, ikenduna, edo zuzean hemen inguruan, edo, edo nola da asuntua? Ba, ez. Makarra, no? Ah, makarri zea, ez? Bueno, zuz bezten ezka bat dela urten, nire minio urtua gutxe da ganatare, bai, eskenakoan ibiliko dela minion. Ja, mhm, bueno, horrekoi maian zubentzat. Gero ez da hit, atzerrire edo kanpoare txapaketak e, eh, aurten edo hemen inguruan dakazu, edo nola da zuntua? Espaini maian edo kanpoa, edo... Ba, minio, noia e, eh, uda aldian da. Hau ah, Udaran. Bai. Uh mhm. -huh. Ba, dakagu, ba, Iberoamerikano txapaketa benezuelan. Uh mhm. -huh e, Europako txapelketa Helsinkin eta Joko Olimpikoak ba Londresen. Jesus, hau hau hau da bidaiatzea, eh, Oxemia? Turismo hori. Turismo, pa, ba, turismo pizka Demora pinon eh? turismo nada de hoteletika en pistara bai. aireportura eta ja, osea. Demora gutxi, eh? ez? Ordun eh pizkat turismoa eiteko, ez? maitane? eh Ba, batez. <laughs> Bueno, batez. Eta nire gaina suerte txarra dukitzen dut. Beti, oh, edo, kompetitzen dut eta... Bai. Ezakat demorikan. Ba, beti, beti ez daite kirola guztiak, ez dela esaten turismo itxeko demorika, meno eskapera amate edo beste igual. Eh, bueno, nik, nik, esan behar dizun nik, joten azenin kanpoat turismo itxeko oso denbo gutxi dutelare bai, eh? Bai, tegi jaz kirola ere ja. Eta, <laughs> minio, minio, <laughs> lagundu itxen. Bai, bai. Eh? Gero, este... Eh, baitane, eh, Espainiko txapeketak ere gero aire librean edo zaten duguna hori, eh, hori izango zuta, urten ere ez? Bai, bai. Oi... Ni honetak genan denuen nik anazatea. Eta hoi noiz ikin zute edo? Ze... E, abuztuak hogeita bost, hogeita bi horok. Ah, hoi ja, udara, udara. Bai, bai, udara, bai, bai, bai, udara, udaran. Bai, bai, udara, ba, udara. Ta, ez dakat oporrikan. Oporrika, bai, aurten. Direktamente. Osea, que atope entrenatu, parte hartu, eta bueno, eh, o, a ver, gero, zea, Pegatzen dut, e, ilusioa izango duzu, bau, kirola egiten bezala ez, hor eh, olimpiadan izango zutela hor buruan ez, noiz baite olimpiada batea joateko ez, hori izango da zurazki zuen helburu onditeko bat ez, behitane? Ba bai, Ba, bai. denena bezala, nire Eta, e, bueno, pixka-pixka joan berrez, edo, edo zer? Ba, pixkanaka, ba, hor gaude, entrenatzen horretarako. Bai. izango litzake ez? Ba, atertzen bada ondo, arazoa da ez dela bakarra marka bat itia plaza batzu daude, bai. A, minema B, eta burukat emarra gau horrekin. baina, bueno, bai. ez es, zilezko ez es, duz ikuste, eh? posibila ikuste juzu, ez? Igual, irez, aurte Londresen ez, baina emendik gala urte, aurre izango juzu, ogeita sei urte, ogeita saspi, Bueno. Ez, a ber, aurpetu ba Londresen da da, orduan. Abai, ah, aurte ne bai? Abai, ah, bai? bai. bueno, oso ondo. Osa, que mira de juzu horre el buruak oso alto jarria, eh? Ba, ez egin zenegan, oida gauta, eh, marka batean ibiliarren, Bai. Ba, ni marka eh, lortu arren, beste neska batekin burkat marko dut plazta segurazki. Ja, hor... Ordan, hor da gauza, igual zu balio zu, eta berez eskubidea da kazuan parte hartzeko minion. Bai. Ni da eh reglamento badagon, ba bai. eh herrialdeko eh pertsona bat bi edo hiru poso duten jun, depende marketan dauden. Uh bai, burkatzen berko da pizkatak. Eta ze marketan ari gehizketan, kutsi gora bera, o nola, nola zu nolik uste duzu hor, ze markan guru ibiliko da zuntua? Ba, amalau, amar, minimo zaldatu berda, eta ber, horrekan aurra da ba, ondo. Amalau eta amar, eta zu zer dakazu, gehiaren egin ea? Nik, amairu eta bi. Bueno, orduan pixkat, pixkat egin zuen. Ez nion hori da, ez nion, oen dela bi urteko marka bat da, lesionatuta, bai. irurten nio jale ziukin, orduan, bai. ez da, ni balio duten marka ere. Ja, minio, maitan, maitan, izan duzu nazuk, ez, azkerien aurten zalen derizik urtia absolutu egiten izara, eta, bai, bueno, bai. pixka-pixkan aztea joango zea, pixka-pixkan eh, goruntz, eta, bai. bueno, espada urten lortzen ere, bueno, olimpiade degen izango zu, eta orduan, bueno, eh, lasai hartu, ez, zaten demezela. Bai, bai, bai, bai, bai. Bai. Hoi da. Bueno, Disfrutatzen den biltartian, jazta. Hoi da. Ikasketak, zer moz dihoazte? Mondo, beti bezala. Bai, ze mat, dizu edo nola, nola zabiltza? Ba, bezurte bat. Bueno. Eta, ba, justo. Ordu, kompaginatzeko entrenamentuak, ikasketak, baitane? Ba, bueno, aurtenena, juten klasea. Hola, kombinatu behar Eta, bueno, orduan zaila, bobe joino, eh, nola pati egin behar bai, dut, ez? Bai, azterket eta segidu eta listo, eta bira. Alden moduan eskezen dut entramendukin, oida claro. goizkara txaldena bilentzen atzen, Uh mhm. -huh. Eta eskezak ademorikan. Uh mhm. -huh. Eta demora da ean, eske horren mekatuan hau zezen dut. Claro, normala, normala. Gero ez tekit beka asuntoa, diru laguntzak eta nola, nola esaten dizute hor? Bai, bai, diru laguntzak bat ditugu. Bai. Mio, horre ere ez dutzen, eh? zeurazki, ez? Eh? Zatik, ez dikin irakurri nun, Claro, es marca que torno bio inverta, ordu, ¿es? Orduta, ¿es? Bueno, precio a don. Bai. Está claro, miñon. Mira, es que normal a dare, bai. Eh, -huh. Exige, o sea, exige tu Bai, bai, bai. Orduan, ez da, de gratis estan bera gure jasotzea dirua. Bai, bai, bai. Erki, ba. E, bueno, quiero eh, gero a abesti bat entzuko dugu, utzi di jarko dugu pixka lan, lan pixka bat, sí. Ze musika mota usatzen gote zailo? Ze musika mota usatzen gote zailo, Maitane. Auskalo. Auskalo. Auskalo. <laughs> Eh? Maitane, ze musika mota gustatzen zaizu? Nei edo zer. Ba, baina hola jago zu bablak egin entzuten zuna edo zer hola gust, gustoko edo entzungo nahiko zenuken ber. Hemen urtsi jarko zuen zer gauza. Bai, bai, bai. Ez zer gauza. <laughs> Ez nik urtsi dugu zainat. Aukera Oh! Peligro, peligro. Ez, ez, ez, ez, ez. Peligro zu, aburu. Ez, ez, jarko jod, ez, ez. A talden bat Ez, jarko eh, ze amaizen negua joan data jarko Ah, iremos a decir pillaba, eh. entzun izango zu, ez? Maitane, eh, maitane. Eh, eh. Ez, jarko dugu, Josio. <laughs> Jarko dugu, jarko dugu. Bai, bai, oso, oso politxea dari, dut eztako ere, kikarria, kikarria pixka, bai, bai, oso ondo. Bueno, eh, ez egitze, betiko galderak egin zituen, Barcelona zer mobi zizean, usterako galderak, <laughs> usterako galderak. Txe mi ez. Eh, ja pixka bat, eh, kukestuna dugu. Ba ondo, Barcelona nondo. Bai, beti bezala. Bai, beti bezala, ondilla, iria ondilla. Bai, ez doa, laketa ondilla, ikan, hemen, ez koi da, zentro ondizena, zirolari egin, eta... Claro. Zagun entrenatzen eta hemen ikan Nik uste dut, izkapa da bat inbertsura horrea, baki duzera gatikan, eh, markak eta hobetzeko eta... Ba, horrengo aztean, ni joa ja. Bai, e, a ber, zaharotei bai. bat inbertsu hor txat, txuleta bat zuen eta zaharra <laughs> ba, guantea. Nere dietakin. Nere dietakin. Nere dietakin gatikan, ah, markak zuhera ezkia, ah, apurtuko zula. <laughs> Pish, izin duzu hola, pish, pish, katele egin hola, ez dik esforza bat, eh, ez? Estrikto dena? Mm. Bueno. Como nahiko estricto estricto, no? Bai. Zanaria gina. Bueno. Ara, ara. Eh, zarro pixkat eta txuletako eskor bat. Ba, eta, bueno, bakalik gara, bai, ez? Eh? Ba, eh? Igual zati txiki txiki bat, bai. Ah, bai. Koge las pilas, oi zeu txuan, ya, bueno. Que... 14.50 ahi zean galtzen, txuleta baita, eh, bueno. Eta orduan elduzea orduan, datorren astean zantzu ez? Datorren astean, bai. zemate eguneko? Azebete edo. Azebete gainea? Bueno. Ma, ba, minon, entran antren badut igualmente. Eh, ya, que... minon, zango <laughs> zu eskapo inga. No, bueno, me potezian. Ya, Oi, jaki zama genin, jas, eh, unek argenin. Ba, bai, ba, bai. Da torre urteko aberitzen dugun, eh, una tortori bertzunian, eh, tak, eh, abizatu, eta, unea, gure irratira. Telefono, vale, vale. telefono sin berrian, baina, bueno, gu... Eta jogu bat ez eranimoak emateko, ez? Espainiko, ah, bai, itzuliko, ez itzuliko ni berriz. Ez patzetizimogo txapeketako, eta nik uste dut hori, hori, pixkatu hori zela gure helburua, ez? Bueno, eh, ez dakit, eh, abestia precio? ¡Precio, Xavier. Bueno, ba, va a abestia pixka. Venga. Venga, bota. abesten ikusi bertzute, eh? Ikusi bertzua bere, bere, Miguel Hemen, eh? Abesti politxea da, eh? Ondo, eh? Hombre, eh? Hombre, hombre, hombre, Bez nola ez duten abestitxar bat aukeratu, hoxe? Habe, maitane, maitane, eh, abesti abestia entzune bazu batez ere euskal abestia, oiaztu gratia jarri, hor eh, <laughs> interneten eta tope dakazu, geixkotak guztie, <laughs> gure zea. Bueno, bukatze jongo ea, e, eh, bakizu Anaya eta da biztela beti bezala tope, ez? Oiaztun kirol elkartean, hor horrezko regionalean bueno, Os... zukutatzen nazoran gatikan. Os, zuko, ez ari zukutatzen ez zerrez, Gorkak? Nei, ez zerrez. Eta ama kere, ama beti handago partidotan. Ama kere, atxak kere? Ez. Eh? Oi, oi, oi, oi, oi, atletismo, mucho atletismo. <laughs> Poco fútbol. Poco fútbol. Eh, seguía saben, beti bezala os hondo, eh? Gorkare bai, dena tal de gustilla. Tapea karretiko izu bagorka zuri, eh? Pizka batola zure ibilbidea eta hor nuntza biltzan eta ez, ez, obai? Bai, bueno, ez dakit. <laughs> Supongo. Takoitza zu aire. Gusta, gusta, hoxe mi, ez uste ite... Bai, fabriko rollo eta pantanosoa, eh? Pantanosoa, bai. Azte buka da hontan, bere lokalean jarriko dula. Eh, esa España con esa proyecta. Ah, bai. Dula la gusti, neri, neri kusten, edo oh. sorginen, edo jarriko dula. Oh, son dos sorginen. Nun botako ez teledeporte, no botako ez, edo... Ba, ez egin, supongo, bai, ez. Normalian teledeporte, edo botatzen dute. Bueno, ordu tegia, ze horretan parte hartuko duzu, beno jartzungo jendea jakin ezan, entzuleak. Ba, ni nikoa, pues, kezakit, e, eh, lautarritan, <laughs> batez matian. Laru matian. Eta egan dian, ustut ordu batak behar dungutzutan. Bueno, ordu politxe da. Eta nonda, nundia? Zabadeien. Zabadeien, bai. Ordu nahi, intzulea jakiteko, eh, hor, e, bat izango dugula hor goigoin mailan, eh, dominak irabazteko aukera haundi haundi jakin, eta txak teleporte jartzeko, zantzu ja. larun batean, uh -huh. lauterritan, eta gero, eh, finalak izango dira ez, urazik gantean? Eh, eh, ez, iguala da. Iguala da. Eh, finala daude beti. Larun bat, larun bat zipre salto duzu edo... Bai, finala, bai. bai. Eta gero igande, igandean eguardian, eh, luzerako, ozera. Bueno, nik uste garrigatu da luzi ez? Bai, bai, bai, bai. Bueno, ello guesta de propaganda ingo, estatu eh, espainoleko telebista horrei, baino... Eh, bia, bueno, eh, justo gaukera bakarra, zio? Ba, ba, ez zio, ez zio, ez zio. Zio, zanez, ojalá, men... Euskal telesak ez ubotzen. Ba, ba ojalá eh, me lo jazu irratia botaez, botaez gio zuzerien, <laughs> eh? baina momentu enten ez diago ingo, zara, <laughs> aurrera begira olimpia eta jun ezkio baitan, eta eh? igual ingo berik gupitek olimpia eta Ba, bueno, ez da gitanik. Zer? ez, eh, olimpia batea inoiz jun ezkio, gurtzitan ba, ba, reporteros. Londresen itani inglesez, pixka gaizki, ez? How are you? Zergatik ganez ba, ez? Ba, ba, ba, ba, ba, Bale, bale. Entornatzen atope, eta... Ea, ea, e, eh, sortia badakasun. Eta bakizu izo bugu menno jarretxiko dugula zure ibibidea. Bale? Bale, bale. Muixu bat, segundo, eh? Bale, bai, zuai. Adio! Adio! Adio! Bueno, Kiroles, alatuko du, era bat. Bai, izan dugu txapeldura hundi bat, oi hartzu harra, bai. azpeitia, e, bueno, hor triple salto eta hor, eh? Horriko altzango du eukera gainera olimpia eta joateko, eta iaia ia seguru joango dea olimpia da, e, judoka hundi bat, eh, bea hori eta Oiana Blanco, blanko, eguardion? Eta, eguardion. Ongi etorri, eh? Oi hartzu Bai, eskerrik asko. Bueno, eh, esan eh, dut, eh, ja, ja, ja, lortu duzula ja, ez? Hor etxe olimpiadak, eh, kutsi falta zaizu, ez? Hor eh, sakatzeko edo, nola da, zontua? Bai, ba, bueno, oendikan pare bat txapelketa falta dia seguru jakiteko, eta bai. ja zailkapena izteko, baina, bueno, eh, oa barrun gaude, Eta, eta bueno, ondo nao, baina hori, e, seguro esan arte, ba... Bai, hobeto, ba, ez? <laughs> Bai. Zema garren zaude hor, eh, esaten den bezala, zekapenean, nono dago asuntua? <clears throat> Ba, bain, amaika garren zen naola, ama lau salikatze dia. Bueno. Así que, bueno, e, zaila izango litzak ez jutia, baina bai. oendikan... Bai, hobeto. Bai. Hobeto, lazaila zai. Bueno, bakitazte bukera honetan eh, alemanile izan zela, duzel dozen, ez? Bai, oida. Zer, zer joan da? Bueno, bosgarren. Bosgarren, bueno. puntu gehitzia lortu, baina bueno, ondo. Ondo, ez? Eta nola, nola? Bai. Jonde, irabaz itxuzu, ustez pare bat ola, edo... edo... Bai, joi da, ba, lehenengua irabazi nun, txina baten aurka, mhm. gero rusa batekin eukin nun, baita irabazi nun, eta gero hirugarren borroka japonesa baten kontra galdu nun, mhm. eta ja, ba, bueno, posgarren postu. Bueno, ze maietan edo ze pisotan eh, parte Ba, nire pixua da, pixuik bajuna, berrogeita sortzi kilo espitik. Uh mhm. -huh. Eta, ez egitea, ez, ez genak hola sojantzileak ontan, eh? nola, nola, nola, ez zen maila dozte, edo ze piso, piso da bera da, edo, nola, nola da judo asuntoa? Ba, ba, judon daude zazpi pixu, uh mhm. -huh. Eh, ez berdin, bajuna neria izango litzake, berrogeita sortzi, uh mhm. -huh. eta gero ia da, lau, lau kilo gehiago, berrogeita mabi, gero bos kilo, berrogeita mazazpi, sei, zazpi, sortzi kilo gehiago, eta irogita mezortzitikan gora ya da azkenekoa. E, piso arabera izaten da, edo, edo maila izaten da, edo o, o pisoa egiten da beti? Ez, pisoa bai. bakarrik, bai, bai, bai, Vale. E, adinaka hori, ba, gaztegok eta hori adinakin, baino gerriko arabera eta ez da zailkapen egiten. Eta gero, e, irabazteko, eh, ikusten dira hor lurrea bota bertzula aderi joa, hori irabazteko zer egin behar da, nola, nola, nola doi? ba, bueno, gure burrukak bos minutu irauteu. Bai. Eta helburua da aurkaria bizkarka lurrea botatzea. Uh -huh. guztiz bizkarka botatzea bai oso ba, bueno, e, eh, nahi denbora gelitu, ba, ja, irabazite da. Baina, bueno, hori oso zaila izatea, eta normale, ba, bueno, botatzu diozu, ba, igual, kosta orduan, ez, ez dezu amar bat lortzen esango genuke, orduan borroka jarraitze bukaerat, eta bukaeran, ba, bueno, puntu gehiena lortu dituna, edo, obedena, edo, oza, bai botatzeagatik, edo, bueno, bai eh, aurkari jai e, eh, lort, ematia lortzeagatikan, mm -hmm. ba, mhm. bueno, e, irabazte desu, Eta mhm. beste aukera bat da baita ere lurren irabaztea, e, bai immobilizatzen, mhm. edo baita luksazilokin edo estrangulazilokin. Mm Eta, bueno, ez tegit, izaten da arazoak <laughs> beste kiruletan bezala edo, edo, edo, edo ez? Hombre, ba, kirolen... E, epaileak esan nahi askoak, ze eh, bi borrokalari daude tatamin eta arbitrok berriz hiru. Orduan e, <laughs> ze pixu daken. Bai. Eta bai, bai ba bueno, e, nik uste kidol guztietan bezala, ba, esan nahi hau nila katela ez. E, Ba bueno, e, dana konfunditzeko baimena omen dakao, baina, baina, bueno, behaien konfusi jo, ba, guk bat zeitu eta hor ba, ba, bai, beti bai. ondo da honen ondo, baina, baina, baina, honen asko eh, bat zera, bai. Ustrazi juk bai, bai. eta mala eta normala den bezala, ateko da, eh, bai, bai, bai. bai. Bueno, eta ez tekin, nuen eta nuiz azizinen hor, judo parte hartzen edo burruketan edo, nuen atraz izinen? Bueno, ba, ni judo iten azizinen eskolan, txiki-txikitatik, ba, lau urtekin, nere, nere izpa ibiltze zan, mm -hmm. eta bueno, bani are ikustea joten izan, horreoten izan, kristaletik behi da, eta behin baian ere mailako bat apuntatu zanen, motil bat etorri zan, adezan ez, judon apuntatu zala, orduan, ba bueno, ikusi nuen, baia, eta la haundina bakarrik ez, nire izpa haundigoko gauzetan bezala ikusten un. Mhm. Eta ja ikusi nunen aukera banula ba etxea etorri nitzan eta guraso izan dire, ba bueno, nik kebaita judo nahi nula ta ta bueno, horra puntatu ziaten, da baina mhm. arte. Jo, ta Jo, mundu guztia vuelta maten. Bata ta bestea. Bai, bai, hoi da. Vuelta ka. Vuelta ka, es. O de calle Jesús París Bai, eh? bai, ja ba, bete hontan Parisen Düsseldorfen eta bain asteburu hau berriro kanpoan joa, Polonia joa, Varsovia. Ba. Así que nahiko muitua. Eta China nahi hon duzea, ez? Urte buka esaltzen iazko urtean, nahi China nahi duzea nire, ez? Bai, urte buka eran e, izatean gojira, jira, bai. asiar jira, eta Korean, China eta Japonen eote txapelketak, eta bueno, ba, ere, are bai, Ta. ungea azkeneko urtea guztia. Eta, zer moz, asuntua, txinan? Ba, azkeneko urte honetan, txinan ondo, bigarren gelitzen izan, mhm. uh -huh. eta, eta hori, oso, oso guztua. Gustora, ez? Eh? Gero bat ikitor, 2000 abetzian, e, eh, mundialar zantzen nuen Rotterdaren, eh? eta bigarren egin zenun usteet, ez? Bai, hoi da, nire aurreneko, bueno, 2000 eta behatzi garren urten lehenengo Europako txapelketa inun, uh -huh. posgarren elitun izan, eta, bueno, e, e, domina, ba, hori, azkeneko momentu da justu galdu nun, eta, eta, bueno, eh azkenen erabakizuen, ba, bueno, munduko txapelketa eman induten, eta, Eta gehi ezan, ba, oso, oso nahitu nito, na, ba, bueno, bigarren postua bai. lortu nun, nire aurne mundialen, hasi que oso no. Orduan eman zizuten, e, eh, ikusako kirolali honena zaria, orduan zen, bilia eta betzi Bai, oi da, bai. Ah, ta, iruzi hon dingo zizunez? Bai, bai, asko, ba. nahi batez espero gaina, ez, eh? e, bueno, nik uste ikuskun kirol maila oso altua daola, eta, eta, bueno, enun usten nik eraman gonunik. Gero Austrian, uste, eta an ere, izan duzen unez, er? Europako txapaketa, Eta, irugarren nintzen unez, hor? Ba, ioi da. Uh -huh. Ja, urrengo urteko Europako txapelketan, irugarren postua lortu nun. Uh -huh. Bueno, eta gehiago ez tekit, plamarezan e, eh, ba, zuen nola zabaik gehiago esateko, edo bakit beti punta-punta ebitzen zea, ozak, egor duen, <laughs> aizea potolatzen, eh, zure, zure palmareta, bai, eh? Bai, bai, pixkanaka, ba, bueno, eh, aurreneko urtia behan, 2000 eta behatzi izan zen, ez, eh, hola aukera pixka deukin ditunak, eta, Eta, bueno, hortik aurrea, ba, asko, asko ikastezu, bai, ba, bueno, e, psikologikoki, fizikoki asko hobetzezu, eta, eta, bueno, azkenen, e, esperientziak, ba, asko laguntza ure bai ez, e, eoten jakitea, borrokak eramaten jakitea, eta, bueno, e, pixkat, badanak, e, esango nuke haunditu izula eta azten hmm. jute zehala. Hmm. Pentsen dut, kiroli bat entzako Olimpia eta joatea, eta urtean eh, Londresea izango, litzak, izango da um, gehiena ez, eh, eh, betetzen duna bat ez, kiroli bat ez, ilusioa eta dena ez? Bai, bai, bai, e, gira txapelketa igarrantzitsuna da, lau urte zaude horrei behi da, hmm. eta, eta bueno, e, ilusioa handi jaiteu, eta aldezun guztia jartze zuez hori e, lortzeko. Eta deri jo gogorrak izango dituzu, hor, ez dikizena zioarteko dien gogorrenak edo zein, zein ikustet Ba, gogorrenak aziarrak izatea, bai, e, japonesak oso, oso fuerte daude, pixu guztitan gaina, eta, eta bueno, e, gogorrenak gaur egun uh dira, baina, bueno, e, behin ja olimpiadata zailkatuta, uh -huh. zailkapena lortuin berda, munduko txapelketa ezberdinetan, ordun area iriztetan guztia, ba, bueno, e, maila oso altuko pertsona da, eta, eta bueno, alkari guztik, dia oso kontutan hartuko. Ebendik aurrea, ze prestaketa eman guzu, o ze txapelketak zango txuzu? Ba, esan enten bezala, azte burua hain Polonian izango naiz, Barsobian, eta gero, apirila bukaeran, dakau ja, Europako txapelketa eta hor jakingo genuke seguro, baina itxiko litzateke kontinental guztik eh, jokatu hor, eta bai. hor right. izte dia olimpiadatako zailkapena izte da, eta hor esango ligueke, ba, bueno, zein zalkatu da, zein ez, eta hortik aurrea, ba, bueno, espero de, eh, ja, planifikazio berezi bat inberrizatea mm, hori yeah. olimpia eta beira. A ber, horrela den. Bueno, hemen, e, eh, agurtze joateko, e, tartekatzen dugu pixka musika eta kirola. E, ez degit, e, ze, ze musika mota entzuten zu edo, ze talde guzu guztekoa? Oiena? Ba, espezial kirola ez dekat... Bai. Inor, hola, baino, hola, euskal abesti politen bat. Errikoa, hori er, <laughs> hori hori joku, hori Bai, bai. Ba, zola guztoko, abesti batola Benitoena hola espezialki edo o sea, abesti. Ez, bai. edo zein. Bale, bai. Ba. jogortu lana gehia jartzeko. Bai, hori da, bai. Gure zea. <laughs> Bueno, eh, zantzu, kg baino gutxi eh kostatzen zaizu askor eh, mantentzen eh, pisua edo edo ze, esforzo asko imeruzu mantentzeko edo nola, nola da, Jana. Bueno, e, bai zain bertzeala, baina bueno, nik uste, kirolari guztiek azkenen zure dieta zain duitezu, eta eta nik zan ondo, ondo jatiakin, e, eh, ez eta hori ez e, eh, zain du berrasko, eta bai nere kapritxoke bai arte dutela, eh? ez da bai, ez nire pasa ezer. <laughs> eta, eta, bueno, ez gila esan, ikusita beste batzuk nola ibiltze dian, ba, pixuakin bai, bai arazo gehiago dituzela, o asko kostatu zaiela, mm ibili behar dutela, mhm. ba, alde hortatik han suertia dekatze, bueno, e, nahiko, nahiko nemate pixua, eta, eta hori, ba, esan bezala, kapritxo mm -hmm. eta gana. Bueno, inbera, ba, pixka bestela, <laughs> esango bueno, gero ez tegit, eh, Euskal Herrian badago, zu bezala hor goi mailean edo Olimpia eta joteko aukera badaukana judo edo, nola da maila, zu zea hor pixka, punta-punta zaudena? Ba, bueno, eh, Portugaleten dago beste mutil bat, judo gehieta mairu kilo aspitit <clears throat> ibiltze dana, eta, eta, bueno, eh, behaia olimpiadetan e, eh, onda dago, azkenekotan eta inzalkatu justu gati, baina, bueno, nik uste hauetako, ba, bueno, bantxe lesionatuta dago, baina aukera ba, azkala oso, oso mm. ondibiltzea. Eta gero baitare, ba, bueno, betetxoko beste neska bat, oa nahi da, aber, borrokan zailkapena lortu du. Uh -huh. eta, eta, bueno, haber. Bueno, ba, ber, ba, gehiago atez ez dinere, eh? zaila da, baina, bai, bueno, bai. Eh, hor, goi maila nauteko. Bueno, ez egit, zan diote mezela maitan eri, diru laguntza, bekak, eh, nola, nola, zaten juzute? Bueno, ba, e, ni hasiera baten, ba, kirolgi gipuzkoako bekakin hasi nintzen ez, gaztetan, ba, bueno, Espainiako txapelketako emaitzakin eta hori, ba, ba, hor, horko laguntza izan duet, mm. Eta bain, ba, bueno, e, aipatu deun bezala 2000 eta Mundialaeko mundialako zilarra eta gero, ba, bat, bat, taldean, ba, bueno, eorko diru laguntzare bai lortu nun, baita ado planekoa. Mm Hor, -hmm. ba, bueno, ja, bada zerbait, ba, bueno, e, gu gaudela horta dedikatuta, eta azkenen ez dakazu laukera lanen azteko, bai. zaituzte bai. zuen bezala, ba, bueno, azken, bai. e, hilabete honetan, iru azte kanpo, nordun e, bai. e, zinezkoa da, lanetan jartuzia, eta, bai. bueno, ba, behintzat, lazaitasun badakazu, ba, bai. bueno, bidu horrekin, ba, pixkat, right. e, bizitzeko esango genuke, eta ez dependitzeko bestetaz, ez, eh? oain arte bezala, ba, bueno, e, bai. hola jardun dut, baina gura zoi ezker, ez, ez bai. baina gaur egun, ba, bueno. Hori, laguntza berdia gaino, ira bestetan zumezela, ia mundu guztia bueltan zabiltzan, ez, urte guztia, eta ezin da, lan bat egitea, ez, e, hortan, hortan zaudenen, ez. Bueno, abestia, Benito Ondilla, eh? Eh, hemen bat, Xabirre eta Ondilla, eh? Bai. Oiertzu bai. eta hongo geha, a ber, Benito Ondilla entzutea. Bila mduia abesti oso oso politia bai. eh? Oriana? Oriana? Bai Bai, abesti bai. jau inkuigarra ja, politia nik hartzen zebita eta Oio, oio, oio, oio, oio, Hori, kanpo nola izaten naizen asko eta nahi etxiak asko tiratzen egiten, ba, normalen kanpoa jutzen nahi zenen, eh, da, hola, asko gustatzen zaiten, mengo musika itzia, ba, bueno, pixkat <laughs> hemen naola sentitzeko, eh, ez dakit. Bai, bai, bai. Bueno, guke eh, web horri jare badu Bai, eh? ah, bai, bai, propagandizak, ah, no, no. beti dingo. Hue borrilla dugu, hor, eh, euskal musika jartzen dugu asko, Así que, pagizu, egun ematin aleman egin amaldi mazaude O txinan edo O bueno, txinan, txinan, ez egin teklatua ulertuko Ba, honekiko ikurek genak <laughs> Ba, baina ez uste, ez pentsaek, eh, pagina batzutan ez du uste sartzen Claro Txinpetatuta kedana eta Bueno, orduan, txinak kenduko dugu Bai Japonen ez Rosilla harri dugu Bueno, hau zer gauza Bueno, eh? ez, igual da Hode, arratz, er, dakezu bitaren entzun bazu euskal musikaren Teak jarri eta, oiaztu irratia Irratia.org Izan <laughs> oso, propaganda indugu eta <laughs> Bueno, eh, oiala, eh, este libre oso gutxi izango zu, mundu guztian zabiltza hor, bueltaka, este kit, zeitzen duzu, segutaz daizu horra ah, demora librean egitea? Ba, mundu guztia etxetik analdeitia du, beti, a ber, askapaten aizen, a ber, ba, bueno, ba, guztiz kontrakoaz, lasai hion etxen, e, eh, deskantatu. Bai, bai, Bai, beti kanponibilita, ba, bueno, bai, pixkat, eh, hemen da honen, ba, lasa hiotia eta, bueno, e, etxekokin, eta... Bai lasai. Eh? Bai. Lasai, un tira una kiren berko zu pixkat, eh, bestela... Hoi oh, Eh? Eta, dena pixkat. Bai, oie, que naiko abano alta azkar, oie, no. eh? Bada, kir gainea... Denborik ez da nintzat. Hoi ah, txori batek esan dit, egon du zeinan oiartzuren gainea berso zailoa entzuten, ustarrilekoa. Uh Eh, berso zailoa dira mhm. eh, Bai, bai. Egia bai. esan asko gustatzeit, eh, uh Aituen aiziten, oso txarra nahi, bai. baina aizia bai. Ta, ze berzola izula guztoko... Hombre, ba, egaina... Ah, ba, bai. Bai. bai, bai, bai. Bai, bai, oan gaina gila zen ere fuerte dudia, eh? Bai, bai, oain bai gazte asko dago, nik bai. uste, ba hori, bertxolaritza indarrasko hartzen nahi dela, eta, mm. bueno, hori posteko gauza da. Mm. Oia, jamadu baina, Alaia Martin, eh, eta Martin, bai. eh, gustatzen izu, Alaia Martin ondo, eh, indu, bai, eh? Bai, han, eh, bai, oso ondo jarduntan, da, bai, bai, oso bai, Bai, bai, erki, erki, bueno, ba. Orduan, bukatze jongo ea, oianan, pixkan, pixkan, e, sorte hon, eh, Bai. A ber, ja zu jai jasalkatu zaudela, biztuk ja, uh mhm. -huh. zan ezakegu. Ez da ezer zan, ziur baina jai ja nik uste baiet. Eta, bueno, ea, dena ondo joaten den, jarretxiko dugu ben, oi hartu irratetik anez, horko olimpiadak eta... Eh? Noski baiet, eh, joberko jau Jose Miguel azkenin, eh? Bai, zan dugu maitan <laughs> aurten ez dakit zekatuko den, baina jute deni, jongo, agurtzitani ba, reportero. Ahi eta. está. Hombre. Está plancharra, eh. Hombre, gu gainea zuekan, konzentrazioak eta gu berriz Pranta pixka eta... <laughs> bueno, ba... Andres beste izkuzpuntu batetik esautu. Oida, oida, oida. O... Gero hartaka etorri, eta danetik ankontatzeko. Bai, bai, ezea, bai, eta... pikadeli zirkus eta bileko geha. Ba, ba, ba, ba, Baina, uste, <laughs> periodista batek egin berdik, zandun oianak, eh? ezberdik, ezberdik, ezberdik, ez da bai, bai. bakarra kirola, oida, oida, kirola egitea. Bueno, ba, eh, mila ezkerre. Eh? Mila ezkerre. Gusto ba, izan du, apresarro izan du, eta jarretxiko dugu. Baina? Vale, oso ondo. Ondo segi, aio, jena, agur. Lardiz dira, goizeko intzetan, belardizera, eguzkitan zilardiz dira. Kalkulatu hau, Xemiel. tope. Eh. Abestia dukatzen, Txak, bai. Bueno, bueno, eh, eh ya está. Con todo, se ha quedado cartelera. Bai, de bai, eh. informazioa. Australian Kirol emaitzen, komentari iba. Eh, ta. Eta ez azkenin, berrese Alexua. Claro. Justo fútbol, que ustedes tuvo Es es judo. Eh, Leicester, Leicester, Leicester, Leicester, Leicester, Leicester, Leicester, Leicester, Leicester, Leicester, Leicester, Leicester, Leicester, Leicester, Eh, top ten Eta berriz ere entzungo zuten <laughs> bai, kuña. bai, bai, bai. Esango bai. <laughs> Baina, bueno, eh, esan bezala, eh, berriz ingo atletismo, zetikan. bueno, beste kirolari bat, jugo dela olimpia eta hemen bat jio batzuk, eh? Bai, Mikel Horrez, hola? Bai, gaina ida prestaketan, gaina bakiten Londresen izan duzela, Euskal eh, YouTube-en ikusi diat, zela. bai? bai? eta nola prestatzen ari denan Londresen e, pixka, bueno, terren ikusi ez, mal den, ez den, asfaltua edo biria nola dagoen, e, nola, ez? Nola lastraketa gaina honek ibiltzen ibiltaria da, ez da korri normal egiten, ez? Bakotea, erdi oker, eh, martxa, eh, bezala. Eta bueno, eta gero bi korrikalari herrikoak etzango dira bat. bueno, aurtzaro atletismo taldeak atera du, bueno, aurtzaro bezala, Eta kidea ba, izango dugu gurean, e, Javier Escudero. Javier Escudero, hau biltzen da, bueno, atope gainea, ez? Korrikata, hortxe goizian, goiz ez tegi jeiki, eta, bueno, egia zen, e, eh, atreta bat inaziok, eh? Javier Escudero. Aha, eta bai. gero emakume bat, hau, e, eh, gire ez dugaztu ber, martxuan hasieran, laba ustu dela, lilato ja. Bai, oiduk. Zut duk dela 5 kilometroko ibilbide, ja. Bost, oseiro. Bueno, zubat jola. Ingur hortan Bai, eta bueno, ordun, eh zazen, aterako da ere, eta bueno, eh edurne binaz, haure korrikalaria ezauna. Eta, bueno, horiek etorriko dira, orduan, urrengo azazkeren izango dugu, beti bezala, Kiroles Blai, saioa! Eta? Eta? Errepikapena, ikan Jartz, amareko? Jartza du, zorretaritan! Eta gure web! Horria! Ekan! Bueno, ondo segi! Urru azkera arte! Zea, ematen dugu, leti desa bater. Ue, horria! Adio! Adio, Africa. Africa. Africa. Africa. All systems go. Oihartzun irratian, Kiroles Blai, Jose Miguel López.